LERNI LINGVON PER AUDADO PRACTICE CIUI LINGVO CURSOI POR LA MEM INSTRUADO FUNCTIAS TIEL CHE ONI HAVAS LA INSTRU MATERIALON ANTAU SI EN SCRIBA FORMO, CHU EN INSTRU LIBRO CHU SUR LA ECRANO CAI CHE EBLAS AUSCULTI KROME CELCAIN AUD EXEMPLOIN cutime oni sidas tio cele, ce scribo tablo, cae rigardas sur la ecranon. Tio signifas, che onis strecias la corpon, por encer bigi la scribain informoin, cae por prilabori ilin. Parallele al tio oni eble auscultas son exemploin. Cio tio ne povas esti daurigata, dum tre longa tempo, baldau aperos la cezzo, mal crescas la attento, cae oni cesas lerni. Al tio aldonigas, che c'è la lernado de lingvo, ciu estas scribita per latinae literoi, la legado postulas croman penon. Char la unuopai literoi, en multae casoi estas prononzatae en la fremda lingvo, ofte alimaniere ol en la propra lingvo. Por la lernado de vivanta lingvo, al ciui appartenas ancau esperanto, tamen audado cae lauauda parolado staras iela unua loco. Legado ja signifas croman penon, cius trecias la cerba incapacitoin, cae tiel limigas la rectan al prenon de novai vortoi cae frasoi. Legado o casu tiel nur la stupe do nur post kiam vorto au fraso iam estas firme el lernita per audado kai lauauda parolado lingvo ja estas tut unue conservata en la auda memoro de la cerbo ne en la bilda memoro sed an kaula clarigoi en propra lingvo en lingvo curso exemple rilate al grammatico, prononzo, vortfarado, cae scrip maniero, povas tre bone esti donatai en audebla formo. Tiel, lernanto, povas dum auda curso, surmeti la cap auscultiloin, comforte sidigi, au cuscigi, au sen haste promeni, cae tutte tranquille ausculti la instru materialon se intertempe foie la concentrigio malfortigas, oni ja povas ausculti la auditajon ancora foie, au plur foie. Ne necessas strecigi cetio. Se oni suffice ofte estas audinta ion, tiam io jam restas en la memoro. Ce auda curso, oni audas certan vocion. Tiu vocio, baldau farigias familiara alla lernanto. Gi formas la ponton de la propra lingvo alla nova lingvo, ciu baldau ne plu estos tiel fremda. Tiu vocio estas quasi au ciel bona amico, ciu montras al vila voion. Gravas ce tio, che tiu vocio donas cae la exempla in en in lernota lingvo, cae la clarigoin en la propra lingvo, de la el ira lingvo al la cel lingvo, porque la lernanto povu identigis in cuntio, cae tiel atingu senton de familiarezzo, cae tiel ne plu consideru la novan lingvon fremda. Compreneble ancao auda curso besonas iom da scriba materialo. Temas cetio cefe pri clarigoi pri la scribo de vortoi cae frasoi, pri vorto listoi, cae pri traduc exerzoi el la propra lingvo alla cel lingvo. Decide estas tamen, che ce la audado de nova vorto ne devas ocasi sen pera cun ligo cun la scriba bildo, sed che la scriba bildo povas sen dube esti derivata el la auditaggio tiel ce la lernado de novai vortoi ne plu necessas cun ligo cun la bilda memoro en la cerbo. Cio signife reductas la penon de lernado cae tiel decide pli altigas la lern successon. La aut compreneblezzo de esperanto estas aparte alta, char en la lingvo ja trovigios nur quin vocal fonemoi, cio ebligas pli largian toleran gamon rilate alla correcta pronunzo della vocaloi. Ce la consonantoi necessas attenti pli clara prononzo, vocia sen vocia. Glutado de consonantoi estas evitenda. La sistemo della finagioi pli faciligas la autcomprenon. Do quancam lernado per audado por ciu lingvo estas plei bona, tamen in multae lingvoi necessas aparte lerni la scribadon de unuopai vortoi, char la scriba formo ne congruas cun la parola formo de vorto. Tiel exemple en la angla gravas samtempe cun la prononzo de vorto ancao lerni gian scriban formon cio ege malfaciligas la lernadon. Do, la eblezzo per auda curso lerni la lingvon estas forta atuto por esperanto, ca ni el profitu tiun atuton.